avsnitt av Jenny och vänner, det 27. Killen som står och gör konstiga Michael Jackson-ljud här vid sidan av. Försöker sjunga med, det är inte helt lätt. Det är en av mina allra bästa och äldsta vänner. Hej. Hej. Alexander Peristeris. Yes. Eller Mer känd som eh, Alex Thunder. Det för stämmer de som bra, eh, det stämmer bra. har koll på sina Stockholmsproducenter. Ja. Välkommen hit Alex. Tack så mycket, det är så kul att vara här. Um, jag är ett stort fan av, det här, av den här podcasten och går ofta uh, in och kollar efter nya låtar och det känns roligt att vara med nu. Lilla smörgis. Mm, det är så. Det är <laughs> så. Vad mysigt. Ja. Både jag och Alex är lite eh, svaga och sköra idag för vi, vi alltså trädgården är ju vårt eh, andra vardagsrum kan man säga. Ja, vi, vi var här, vi var här till ganska sent igår och det är därför som inte jag kunde sjunga med i Michael Jackson-falsetten nu för att min röst är lite mer basig än, än, äh, än vanligt. Jag hör det, jag ja. trodde att det var du som gjorde det till och försökte Nej. låta som Nej, det bara är så. Det bara är så. Det, smooth det, ja. talker. <laughs> du har valt eh, låtar till den här podden. Ja. Fyra stycken. Yes. Jag och Peter får alltid välja fem. Ja, kul, kul för er. <laughs> Gästerna. Men idag så känns det som att eh, vi, vi kommer överlappa varandra ganska mycket. Det som vi spelar hade du på din reservlista kan man säga. Ja, precis. <laughs> vi, vi, börjar med någonting som eh, jag vet att du gillar. Och som, ja, det börjar nästan bli som ett skämt i, i den här podden. Man måste ha en dos Drake varje, varje vecka. Det måste vara med varje, i varje podd. Det är bara att tugga i sig. Ja. Vi, They want a threesome, threesome. then some. Spend whatever come in fucking income. Me and my niggas, we ain't never going broke. And you have to do it all just to know where it gets you. Living dreams we can never afford. Now we sitting in the back saying, This is shit that I live for. This is shit that I live for is shit that I live for. With the people I die for. This is shit that I live for. This is shit that I live for. This is shit that I live for. With the people I die for. shit that I live for. This is shit that I live for. This is shit that I live for. With the people I die for. This is shit that I live for. This is shit that I live for. This is shit that I live for. With the people I die for. yeah. This is shit that I live for. This is shit that I die for. This is shit you can't fake, dog. This is shit you need God for. How long do you think it's gonna take for y'all to fall? That's a serious question, cause I seriously question all of y'all. Been touring the world, man. I done spent racks in all the malls, and they know my story flaws and all. I still got flex, hanging wall to wall, dog. She just offered a strip tease, but she don't look like Demi Moore. Hips all on 45, waist all on 24, and it's all love in the city. Still scream XO when that henny pour, but I'm that boy, not just any boy. What the fuck you think that I'm in it for? Roll up in that thing, got hoes like Prince, but they know I'm king. Chubbs might hold that thing if he get caught. He'll be home by spring. Things I shouldn't share. I mean, for the sake of my career, I'm not trying to stunt. I'm just telling you the truth, I swear. That's the shit that I live for, with the people I die for. This is shit you can't fake, dog. This is shit you need God for. This that shit we really gotta talk about in person. There's some shit I need to work on, but I know you see me working, nigga. Champagne. This is shit that I live for. This is shit that I live for. With the people I die for. This is shit that I live for. This is shit that I live for. This is shit that I live for. With the people I die for. The Weeknd tillsammans med Drake, Live for från eh, The Weeknds kommande platta Kiss Land. Ja. vad tänker du när du hör den här, Alex? Ja, det är ju ett väldigt bombastiskt beat som jag gillar ganska mycket och jag tycker att um, det är um, ehm, Weekend som, som gör den där låten, jag gillar hans hook där. Det är väldigt effektiv refräng. Ja. Det är den som gör det, tycker jag. Absolut. Det... Eh, han är bättre än Drake på den, tycker jag. Det är ju alltid någonting med de där, när man köper de här marscherande trummorna på något sätt, eh, som, som gör att man fastnar. Ja. Det var sånt man gillade när man var liten. Ja, jag gillar det fortfarande. Uh, um. jag, jag, tycker att den låter lite som eh, John Farnhams You're the voice, kommer du ihåg den? Nej, jag kommer inte ihåg den. <laughs> Men om du säger... En australiensisk eh, popstjärna från eh, 80-talet. Kolla upp den. Vad ska jag göra då? Uh, jag sa ju här innan att Alex är en av mina äldsta kompisar, vi försökte räkna ut när vi, vilket år det var vi sågs första gången. Ja, och jag kom på att det var 2002 eh, på Umeå Open, du och eh, eh Kagan, eller Karin Gunnarsson, spelade skivor. Um, och du spelade Amarys One Thing som precis hade kommit ut kanske en vecka tidigare och det var... Uh, en riktig sån här go-go R&B dänga Ja, det var, det var nice alltså. Det är vår låt, Alex. Det var vår låt och sen så, det var, vi hade inte träffat utan den låten. Nej, jag stod i, jag stod i baren, rusade ner för att få mer öl, som man gör. Ja, och så och kom, jag... det, så kom det en, en, jätteglad kille och bara ah, var det du som spelade den här? Och sen var det eh, BFFs. Precis. Så, så blev det. <laughs> så mysigt. Vi kan tacka, tacka marie du, jag vet inte vad hon gör idag, men tack. Kärleken till eh, amerikanska rb sångerskor har hållit i sig kan man säga, för både dig och mig. Ja, ja, ja. Vi, vi har kommit till ditt första val, vad är det? Um, ja, mitt första val... Kay Michelle? Okej, okay, Michelle. Och... Uh, <laughs> så Alex har lutat sig in och kollat på datorn. Uh, och uh, också Young Jeezy är med på det. Listen. baby, already know it is a celebration. It's the world. I said my mama taught me how to be a thug and a gentleman. Make sure you be a real bitch to your gentleman. 458, seats looking like some Timberlands. Roll it up and pass it back and forth like the Wimbledon. Yeah, say my name, say my name, say my name. Guaranteed to have you hooked like beer white cocaine. So really fuck all the hate, no let it kill our situation. So much smoke in this bitch. We gon' need some ventilation. We get drink, we can smoke, we can smoke. smoke. and shit, don't let them try to sink our boat. We can sip, baby, I'm blow strong, half of the night. So tonight, a G making it special, know what you like, huh? and gives restaurant VSOP. Vad kom vi fram till att det betyder? Very special old pale. Det, precis som vi. Väldigt speciell, ga, <laughs> väl, väldigt speciell gammal blek, blekfis. Mysigt. <laughs> Uh. Det är någon sån här konjaks... Uh, kvalitetsgrad. Ja, precis. Uh, Eller ehm, något. Ja, något det vet något vi sånt. ingenting om. Nej. Uh, eh, K. Michelle och uh, Yeezy. Ja. varför gillar du det här? Ja, det är, alltså jag gillar ju den där, eh, den där samplingen som äh, är så, så episk alltså. Ehm, jag tror att Jay-Z använder den på, på The Black Album till December 4th också. En gammal She Lights, Shy Lights kanske man säger, vad säger man? She Lights, Shy Lights, sampling. Shy Lights tror jag. <laughs> Shy Town. Shy Town. Det, den här, det här spottade inte du helt själv? Det var din uh, mm, producentduo-kompanjon Ja, alltså jag, jag, jag hade redan spottat den, men han, jag, eh, jag lät honom få, få tro att, nej, men... Eh. Precis, det var Jesper som Young Jeansy som... <laughs> Young Jeansy och Young Jeezy. Min partner in crime som gillar den där också. Uh, vi ska gå vidare till en annan uh, duettkonstellation, också en Atlanta-rappare som dyker upp på den här låten, som jag tror kommer bli en av de största hittarna i, uh, i höst. Åh, oh, peppat! Vad, vad tror du om det? det uh, jag har inte hört den, så men om du säger att det kommer bli en av de största hittarna då, då, då, kanske, då tror jag på det. Vi ska bara smyglyssna lite, det här är en sån här radioripp som uh, låter ganska skramlig, men eh, vi, vi, vi, vi, lyssnar, vi lyssnar lite stund. Basic shit all the time. I'm a new classic, upgrade breaking status from a standby to a freaking fly about your past life and I'll renovate your future. Then I integrate my genius. We purchasing, I'm perusing. Yeah, I love your hustle, baby. Slim me out a little bit of muscle, baby. Joint venture, we'll partner up until the shares are up. And I up your wages on a private island, Dolo. Dolo. With warm milk, Costa, Cono. Them bros before me was local. Through customs, a custom, your wardrobe, then. Stand passports, where they are passports to the clocks. she wear the accent to grand and they landing on top of father man. You heard it in first, yeah? Mr. Jam, best believe. I'ma change your life. I'ma change your life, I'ma change it, I'ma change your life. I'ma change your life. Uh, if you could listen more to you speak, I get you everything that you need. I'm talking about red bottoms, LV, even this stench plus in your weed. Blowing on strong weed, do we ride? And everybody just looking, but ain't now nigga, we gon' holler. They like, nah, shout she cooking. I'ma get you up out that coat shop, pick you up in the market where you post shop. Hey, let me show you that watch you supposed to wear. Hey, get up out that Honda Civic, get you here. Tell your mom, dad, you straight. Don't worry about it, you got it. You fly over and coach and fly back in the jet. Hustle gang on your chest, ain't no problem problem, no stress. We spent our winters in the summer of Australia, eating crumpets with the sailors on acres without the neighbors. We fast for four years more. We a long way from poor and all the shit that we endured. I told you what you was in for, so I'ma change your life. I'ma change it. I'ma change your life. I'ma change your life. I'ma change it. I'ma change your life. I'ma change your life. I'ma change it. I'ma change your life. I'ma change your life. I'ma change it. I'ma change your life. Ja, här var ett litet smakprov i alla fall. Man kunde höra både en eh, BBC-snubbe eh, prata lite över den. Eh, man kunde höra oss prata lite eftersom vi glömde dra ner mickarna. <laughs> Men ja, det blev i alla fall en, en liten preview på Iggy Azaleas låt Change Your Life tillsammans med T.I. Ja, det känns, som, det känns, som, en Billboard-hit det där alltså. Ja, verkligen. Den är riktigt fläskig. Ja, riktigt mastig och tjock. Uh, för tjock? Tjock? Ja, den <laughs> är, lite, den är nästan lite, lite för tjock för, ja. för um, tycker jag. Det, Men, um, det, det, det, är nästan lite såhär eh, rock, arenarocks uh, eh, bröt över den. Precis, jag tänkte, äng, tänkte lite England, alltså, det var inte så, jag blev inte förvånad när, att det var någon BBC-rip. Det låter, det låter ganska England över den här tycker jag också. Ja, kanske. Ja. ja. det är jag håller med dig om att den är lite för äcklig på ett sätt. Ja. Men eh, jag är ju också väldigt, väldigt svag för så här superhittiga låtar. Ja, det är en superhit. Uh, och kommer, jag tror, jag tror att... Uh, Topp 10 Billboard tror jag. Iggy, eh, det är nu som hon kommer bli så här megastor. Ja. Vad tror du? Ja, det, det, det, det T.I. Man väntar ju på hans uh, comeback också hela tiden. Det lyckas inte riktigt. Nej, han är med mycket men, men um, vi får, ja, vi får se. Vi får se hur det går. Vi går vidare till någonting som är mycket, mycket mjukare och eh, softare. Slickare. Det, det, jag förknippar det lite med dig. Överhuvudtaget. Att jag är mjuk, soft och slick? <laughs> ja, eller i alla fall din musiksmak. Tack. Jag vet inte om det är en komplimang. Men <laughs> jag tar det som en komplimang. Eh, det här är Jason Burns. Vad är det för snubbe? Ingen aning. Han kommer från Portland, det är allt jag vet. Eh, ja. Jag bara hittade den här låten och jag gillar den som fan. pianoljud, tycker jag. Ja, dels det och sen så är jag ju svag för de här eh, rb samplingarna alla, mm. alla gör ju det på, i min favoritgenre, internet R&B <laughs> eh, Jag vet inte om det här kallas... Vad är det här? Internet house? Internet R&B house är det här. Mm. Det är som Burns. Ja. Men jag sa ju här innan att jag förknippar... Alla gör det inte bra, men jag tycker att han, han lyckas där. Den är, den är slick, kanske, kanske för slick. Men, men jag, jag förknippar ju dig lite med den här stilen, den här musikhögskol... Eh, <laughs> är det här musikhögskolan? <laughs> lite. Oh, gud, alltså. Funk, lite funky. Ja, eh, eh, jag tar det som en komplimang också. <laughs> du har gått på musikskola, eller hur? Nej. Nej. nej typ på gymnasiet, någon slags... Ja, nej då. Okej, okay, okej. Okay. Vi, eh, vi fortsätter med någonting som låter ganska amerikanskt men eh, är från eh, norra London. Final warning. call me in the morning. Better call me in the morning. In the morning. It's true for the night. Since Rasky didn't give a shit, I mean, I've been digging this music stuff. Beat takes out in 18 months. I'm trying to get this music love. Step inside to a spot so clean. Let me in, they know my mug. Know my pedigree, know my chums. Know this upcoming cat's got bars. They recognize I ain't blown yet, like I ain't no vet, but I'm repping right. And I draw these guys for the exercise. That's sports talk. I want the empire up on the boardwalk. Aim for a mil, so I'm still nice if I fall short. Full back with full force. Boost fully in my core. Smash it back like Sam Price. Stay away from the bros like cat stacks. Allow getting burnt like clap, clap. Or oh, spill a scheme where the cash at. I need it in my hand, man. I'm a hand man. Hard as a mark. I can't let these nights are blocked. Start nick, I'll be my night nurse. Word ah, uh, that's if I'm going and I might pass through. Keep it quick, chill outside, smoke a spliff, bust some joke, talk some shit. I'll do what I like, I'll do what I like. It's all for the night. I'll do what I like. Watch me put it down. I'll do what I like. It's all for the night. I'll do what I like. We gon' turn it out. It's for the. We gon' put it. It's sue for the, we gon' turn it out. It's sue for the, we gon' put it down. It's sue for the, it's sue for the, it's sue for the, we gon' put it down. It's sue for the, we gon' turn it out. It's sue for the, we gon' put it down. It's sue for the, it's sue for the, it's sue for the night. That was your final warning. This is your final warning. Yeah. It's the morning. It's the morning. Oh. From long nights to a great day, I'm overseas, I'll ping my day rate. I work hard, no lay lay. Sometimes I job like a vacay. I earn mine with no shame, grand supersize. Back on a flight like so Plane, No soul in my iTunes, then it's back to the night. Back to the evening, back to the lights, London, so scenic. So alive, got heart, is beating. This art, could you fast this feeling? Can you feel it? When they play your song, it's appealing. Like the word that you are loving, that meaning. Where's screaming, man, you need it. You're an idiot. Ain't Superman, big codgy cops, I'm super brands. I'm a cash dude, don't try take man for super hands. Ain't peep show, you're mad rude, I'm mad blessed. Like at you, you catch that. No sneeze mag, you know my steez fam. I'm about that new, new, but old school like house party. Been Sean Paul getting our art back, riding on the wall, them live. Det här är en av mina absolut bästa låtar från veckan som gått. Ja, jag förstår den. Jag, förstår den. jag har inte hört den förut. Den är jättetung. Jag hade inte haft någonting emot att uh, ha gjort, vara den som har gjort det där bitet. Det var helt, helt galet alltså. Det var It's Nate, en uh, snubbe från London, uh, All for the Night, men uh, nice genuine sampling. Ja, och sen han bryter Final av warning. det mitt i låten sådär. Alltså så, så bra. Du, du som är producent, vad, vad lyssnar du efter när du hör ny musik? Jag lyssnar, så, jag lyssnar jättemycket på, på, på beatsen. Om inte beatet är bra då kan jag inte gilla låten eh, i övrigt. Det spelar ingen roll hur bra rappen är. Eh, men jag, jag vill ha jag, att man ska flippa det på något eh, lite spännande sätt och där har de verkligen gjort han verkligen gjort det här. Så alltså. det är hårt och mjukt på samma gång. Vad är det för element i, i produktionen som du tycker är roligast? Um, ehm, röstsamplingar är roligast. Det är... Um, Varför det? för att det, det, det, jag vet inte, det ger, det ger känsla direkt i, i produktionen tycker jag. Okej, okay. ja. Pro tip från uh, Up to No Good. <laughs> yes. Vi, vi fortsätter med ett av dina val. Uh, Los Angeles-tjej. Eh, Jenna Aiko. Ja, den här alltså. Jag dör för den här. Say they love you and you know they don't. Say they will but shit you know they won't. you hear me, you don't feel me though. And you are not the only one. You are not the only one. You are not the only one. say fuck it, it was Dominic, David, Braden, all of them did the same to you. Marquise and Sean and Brian, all of them had their way with you. Ever so often you get lost and miss out on everything. Shout out to Chrissy, that's my bitch, cause she tells me everything. And I was not the only one. I was not the only one to you. So I was the only, only one. perfect end. That night we shared at the comfort and we made love like the world would have ended. If either of us had admitted we were in love. into every evening. You took me out and left me in the deep end. Keys found out and then I had to leave him. Vad är det du gillar med den här Alex? Ja, den här, den här går rakt in i, i, eh, i mitt hjärta. Alltså det, jag tycker det är så, så jävla bra. Det är en, någon breakup-låt och eh, hon sjunger så fantastiskt. Texten är helt fantastisk och eh, jag, vill bara, jag vill jag vill jobba med henne. Jag vill, eh, jag vill lägga trummor på det här. jag är kär i henne. Ja. Eh, jag, och jag vill lägga trummor på det här. Jag vill ha a cappella. Jag vill eh, att hon ska komma till, till min studio. Kan du inte ta bort den där läskiga elgitarren? Om du ska göra om den här låten. Jo, det, det, kan, det kan jag göra. Jag tycker att den var ganska tråkig. Nej, nej, nej. Nej, <laughs> nej den här är, den är så bra alltså. Den här. Ja, jag får sätta mig ner och, och lyssna på texten. Jag är, jag är ingen textperson. Men, uh, inte, jag heller, inte, jag heller, men det här, det här är en, eh, en bra textlåt. <laughs> det, fin det finns uh, några rader i den här låten som vi ska lyssna på nu som jag faktiskt fastnade för när det kommer till, uh, till text. Uh, spetsa öronen och se om du kan spotta raden. Ja, det kan, spännande. <laughs> det här är Stockholms musik. Ja, ah, trevligt. det är Young Good, Young God och Jemmy. Låten heter Hello. Fuck niggas hating cause a young nigga sell now. Fuck these niggas, I make moves with myself now. I'll holla at you later, ho. You see, I'm on my cell now. Riding all these curses, got a lot of bitches spellbound. All these, all these hoes wanna talk like Vodafone. Chillin' with your missus in the mall, making business calls. Niggas shipping raw food, I whip it to a sushi roll. Whipping Mitsubishi, nigga, reach me on that car phone. Fuck boys, phone me on that suicide hotline. Phone call round your neck you'll die, but I'm fine. Connect people like Nokia, neck deep in your girlfriend and fed scheming. They seeming to see I'm beaming. She begging to see my semen. A nigga begging to differ. I'm giving a fuck. Taking naked pictures with my flip phone. Death wish niggas break a wishbone. Leaving with his head in his lap and 20 missed calls. with Flip phone Motorola, ringtone that's Mozart. I got mad connects, I got phone bars. You got no connection, got no bars. Y'all niggas ain't no par. All these women I bogard. She went down, nigga Titanic. No bikini bottom like SpongeBob. Got white women telling nigga, nigga, you should have my baby. To me, that's amazing. To you, that's racist. Good kid in bad places. 3D screen savers. Creeping with my Mercedes. See the skips in my playing, nigga. Reach me on my pager. Psych, I keep my phone charged. I keep it 100 like my phone charger. Wearing polo pieces that be sold off. Then you can't wear this little nigga. I'm the one they sewn after. So far gone, sewn and leaning, bumping drizzy. Meeting women in my city, FaceTime pimping, nigga. H Town playing when she face my children and my cell phone off. better pace, my nigga. Vad tycker du om det här Alex? So emotional. <laughs> Visst är det? Ja. Det är den vanligaste kommentaren på Soundcloud jag, jag gråter, på, den här gråter, låten. Alltså det är så roligt att gå in på på hela det här gängets Sad Boys Soundcloud och kolla kommentarerna. Är, och eh, alla, alla gråter på internet när de, när de hör, hör det här. De är väldigt, väldigt känslosamma. Det är tips om man vill ha kul. Hallå. Ja, det här är ju alltså... Ja, visst heter han Young Gud? Jag tror det. Young Gud. Jag älskar det namnet. Uh, och uh, en uh, rappare som heter Jeremy Hello. Kunde du gissa vilken rad det var som jag gillade extra mycket? Uh, jag tror inte jag hörde, men det var, det var några one-liners. No bikini bottom like SpongeBob. <laughs> All, allting som refererar till SpongeBob är, är bra i min ja. bok. Jag tänker att vi, uh, vi ska berätta av en till låt uh, eh, från det här gänget. De, de mosar ju ut musik på ja, internet. Allting ja, är inte så de, bra. De har, de, Även det som man tycker är bra så är man inte helt säker på att man egentligen tycker är bra. Förstår du vad jag menar? De har mycket internetlöv ändå. Och sadness. Mycket sadness. Alla gråter. Inte ett öga torrt. jag vet inte om det här är helt sjukt dåligt eller om det är det bästa jag någonsin har hört. Lyssna. har nog bestämt mig för att det här är eh, det bästa jag har hört i veckan. <laughs> Ja, det här var det bästa jag har hört hittills ikväll. Eh, helt klart. Det är, eh, det är så bra. Eh, producenten Hayden som... Eh, som redan Hayden, har lyssnat på, på, på, tips här om, om röstsamplingar. Eh, eh, han, han, han, har gjort det bra. Alltså. <laughs> Det är han som har shoppat, screwat Florence Welch från Florence and the Machine. Just det, det där är. Eh, tills hon låter som någon slags skadeskjutet djur i ens värsta mardröm. Typ Jätte, <laughs> helt seg och läskig bara. Ja, den här, den här kommer, Ond. Den här kommer uh, följa med min I iPhone länge. Jag kommer, kommer ha den här. Kommer du sitta på Transsibiriska järnvägen och lyssna på den här ganska snart? Ja, väldigt snart. Alex ska ut på en uh, världsturné, höll jag på att säga. <laughs> jorden, jorden runt-resa. Turné, vi kan kalla det turné. I sex månader. Hur ska vi klara oss utan dig? Jag vet inte. V vart ska du? Eh, jag ska till Antarktis bland annat. Det är så jävla sjukt. Det kommer bli nice. Det kommer bli nice. Och tänk, tänk dig att du sitter där på något så isflak <laughs> och tittar på... Och, vad, vad, slut, finns det? Slut på, batteri, på batterier. Ja, precis. Och det sista du hör är, är liksom den här ja, rösten. Ja, det, det, låter, det låter bra. Jag gillar, jag gillar det. Jag gillar det. Vad va, va ska du med någonstans? Ja, Papua Nya Guinea. Jag ska till eh, eh, Tonga, Thailand, Ryssland, Kina. Olika ställen. Alex, kan inte du rapportera tillbaka till oss till eh, Jenny och vännerbloggen när jo. du stött på rolig musik? Eller bara berätta vad du lyssnar på när du sitter på Papua Nya Guinea. Jag gör det, jag gör det. Fan vad fett. Ja. Det här kommer bli en serie. Alexander på, på världsturné. <laughs> Vi är framme vid din uh, sista låt. Det är uh, Ifan David, säger man så? Uh, ja. <laughs> alltså våra uttal idag på olika namn kan vara det sämsta man någonsin har hört. Ja. Jag kommer aldrig få jobba på Sveriges Radio igen. Och jag har aldrig varit aktuell för det. Så. Catching Flies är med också. Låten heter Don't know how. ännu en, en, internet rb låt Det är mycket, mycket sånt tycker jag. Vad är det som du tycker om? Um, jag tycker om um, um, uh, att den är uh, så mjuk och uh, jag vet inte, jag gillar, jag gillar den bara. Du är så bakis idag, Alex. <laughs> <laughs> Så långsam. Jag hade, jag hade avskeds, äh, avskedsfest igår eh, och det, och det, blev, det, var det, var, det blev sent. Uh, Alex köpte bort sitt uh, Visakort så vi vet inte hur det kommer gå. Det kommer Nej, bli precis, fattig, fattig, fattig jorden Tisdag, precis, jag kanske kommer, jag, kan, jag kommer hem på, på onsdag. Uh, vad, vad, vad längtar du efter för musik uh, hösten 2013? Vad, vad tror du att du kommer lyssna på när du sitter där i en annan världsdel? Jag vet inte om, det, om jag kommer ha jättebra internetuppkoppling. Men ehm, jag kommer ju eh, göra musik själv och, och du eh, kommer bara lyssna på dina egna grejer. Ja, jag tror det. <laughs> hur, ska det gå? Up to no good. Eh, hur ska ni jobba? Um, alltså, nu när du inte är hemma? Det kommer, det, det kommer gå bättre än någonsin för nu, slip, nu, nu jobbar jag nu inte. Nu ses. <laughs> nu jobbar jag inte hela dagarna så jag kommer ha mycket mer tid till, till, till musiken och det kommer Eh, det kommer vara bra. Popvärlden eh, är, är tacksam, eh, läkarvärlden är lite mer besviken. Alex har ett dayjobb som barnkirurg. Stämmer, det stämmer. Men ja, man kan, inte, <laughs> man kan inte få allt. Nej. <laughs> Nej. <laughs> du, vad har Up to the Good på gång annars framöver? Ja, vi kommer släppa kanske en EP snart. Um, sen så Uh, jag tror det kommer i september och sen så uh, ehm, Lilla Namos uh, eh, EP kommer också som vi har producerat eh, mm. fyra och sex låtar eller någonting sånt där. Vi tjatade och tjatade på att få spela en av de där låtarna idag men Ja, men, jag hoppas att den kommer någon gång snart i den här podden. Ja, den kommer på Namos födelsedag också kanske. Jaha, när är det? Um, ehm, 25 <laughs> september. <laughs> kanske. Hej Namo. <laughs> Så himla grymt att du var här idag Alex. Ja, det var så kul att vara med. Och vi kommer sakna dig så himla mycket när ja. du är borta. Jag kommer sakna er också. Men jag kommer logga in på eh, Genovänner Genovänner när jag har wifi. Ja, men vi, vi ska starta en serie med dig. Det kommer bli skitbra. Vi, vi, vi avslutar med en låt som eh, jag vet att du tycker om också. Från veckan. Eh, det är Chuck Green. Sorry. Återigen så har han eh, använt sig av en Sierra-låt. Jag tycker det är så fint. Eh, ja. Hela den här trenden med Precis, den drömska... Två låtar, två låtar med Sierra. Ja, just typ, det. Ja. Men eh, det känns som att det som startade hela den här trenden av så här, drömsk, rb samplad eh, dansmusik var väl hans eh, Another Girl. Just som det. samplade Sierras Seduces. Ja, den var så, den var så bra. Den här är också väldigt, väldigt bra. Nu är cirkeln sluten. Ja. Hej då Alex! Hej, tack så mycket! Gå in på rodea.net och kolla Jenny och vänner-bloggen. Up to no good, Young Inzi, Alexander, vad händer?